То то було так. Якось то прийшов їм до нашої бари, а там на бантух сидить єден, жого знаю, що був великий патріота і теньга голова. Ціле життя затруднювався в великій політиці, але раптом заперестав і відсифавши шістого антересу. Увидів мене і каже Сєдьтеся коло мене, пане Зазуля, та й скажіть щось файного. Я щивали кажу. Файного вам, пане добродію, нич не скажу. Бо тепер в нас така закаламанція, що що є добре до єдних, то зле для других. Але то є дуже велика політика, а я на тим ще нич не розумію. А він мені каже, чисту правду ви говорите, але скажіть мені, до якої ви партії належите аби я часом, не хотічи, вас в розмові не образив. А я кажу, я партії домашньої. О, а я за таку не чув. Е, бо то така кажу, що я вдома з жунов час від часу маю досить відповідної сварки, і мені то то до моєї політики вистачає, він засміявся і говорить, рація ваша, то найліпша в світі партія бо всі решта неч нечди вартує. Тогди я не стерпів і питаюся. Як то то се стало, пане добродію, що ви так моцно стояли в партії, а тепер вас від того відкинув. На то то він покивав головою, потім поважно висмаркавши і каже Слухайте добре, я вам повім цілу правду з кінче. Як може знаєте, я мав доньку, вже її кличемо мушка. Як прийшов її час, то надибалася хлопче. Але я довідавши, що він мельниківець. Тоді я наказав доньці, аби мені встеду не чинила і з мельниківчимці не заходила. Бо кажіть, що мені би в моїй партії на то сказав? Трохи моя мушка поплакала, але мене послухала. Але якось по чищі чую. Моя мушка знайшла собі іншого хлопця, розпитуючи, хто він такий, і довідуючи, що він синок загорілого двікаря. То то мене ще гірше роззлостило. Насварив я на мушку. Вона знов трохи поплакала та й забула. Тогде знайшла собі третого хлопця, східняка. А той урдопіс завжди, но. Взяв я доньку до галопу. Що ти кажу? Форт шукаєш таких же з противної партії. Ну? Туди донька взяла картку папіру, дає мені і каже. Я не знаю ще на тим, яка партія тобі добра, а яка не добра. Найліпше візьми і напиши мені ту на папері, яка є ружниця межі мельниківцями, а бандерівцями, а урдопістами, а двійкарами, а одумівцями, а унрадистами, а ендесами і всіма іншими партіями, які іно існують. Взяв я то ту картку, наготовив уловку і думаю, що маю написати і яку кому ружницю поставити. Думаю, думаю, думаю годину, думаю другу, думаю трету, думаю півдня, думаю цілий день, цілий вечір, а далі ляг спати. Але не засну, бо фур думаю. На другий день взяв я папір і написав. Нема ружниці. Дав той папір доньці, а сам пішов до канцелярії і виписав ще з парти. Як він мені то то повів, то я питаю ще, а як то то було, же ви того перед тим не знали? Не знав, бо я над тим не думав. Не було часу, та й ніхто не питався. А я туди кажу то фалити Бога ж ти ще в честь спам'ятали. Ха, цела біда, що то вже було запізно. Ну як запізно? А так запізно, що тепер донька знайшла собі ще іншого. Ще з іншої партії? Неутрального. Ого. То ще такий українець знайшовся на світі? Та йой, та він не українець. А що? Та італіян. І по тім слові я вже ще нічого не питав, бо й не було про що.